ng sabay-sabay. Spaghetti pababa, pababa. Ayan, pababa. Spaghetti pataas. Tataas naman tayo. Ah. Ang rating, ha? Pababa, pababa. Pababa na naman sila, siyempre. pataas. Spaghetti pababa at pataas. O, oh, ayan. Nakuha nyo rin. Thanks, Chupa. You're welcome, Quezon City. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Basta na ay kauban, hayahay tanan San Miguel Pale Pilsen, ug diskartehan San Miguel Pale Pilsen, amigo kauban Maura ang kinanlan, bisan a. San Miguel Pale Pilsen, kauban nato gahapon, karon, ugma, ug sa sunod na adlaw, ug sa sunod, ug sunod, ug sunod. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Kapoy Jude, pero dunay sisigugbog na wa San Miguel Pale Pilsen. Tara, mag-beer call na ta. Drink responsibly. Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lidiment Oil, kay nakatabang kaniya. Aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod. Ang sinubanan at nagbangon lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko pero dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki, ang dito palit sa akong mister. Mm -hmm. Iyaman ko daw yung gihilot ko. Ano wala ran? Ran Yaki rabi nakakuan sa akong likod. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7 in 1. Lami eh. Walay kapoy. Lami lihok. Kaan mong lawas. Inaginom mo yung Washington ka. Lami na mong lawas. Kapila pa ka mo inom sa kadlaw? Ah, ah. katulo buntag to hapon. Gutuman ko ah. kasi hapon kaon ako imnon. Kapi nga kopiyaki 71. Yan ang kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta kopiyaki, yummy! Uti ng uti, Pero ang sweldo di pa rin abot sa petsa de peligro. Mahal ng gas, pero di ka na mahal nila. Cheers! Cheers! Cheers! Walang mabigat na dala kapag magaan ang kasama. Yan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Walang mabigat na dala basta nandyan ang barkada at Tanduay Light. Drink responsibly. <coughs> Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa